بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم ای کسانی که ایمان چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و پیشیمه مگیرید و تقوای الهی پیشه کنید که بیگمان خداوند شنوا و داناست يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ای کسانی که ایمان آورده اید صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید آنگونه که بعضی از شما در برابر بعضی میکنند مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمیدانید إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آنها که صدای خود را نزد رسول خدا پس می کنند کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای تقوا آزموده است و برای آنها آمرزش و پاداش عظیمی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون کسانی که تو را از پشت بلند صدا میزنند اکثرشان نمیفهمند ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هرگاه آنها صبر می تا خود به سراغشان آیی برای آنها بهتر بود و خداوند غفور و رحیم است یا ایوان فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي کسانی که ایمان اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد پس درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيات أولئك هم الراشدون و بدانید که رسول خدا در میان شما هرگاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کند و مشقت خواهید افتاد ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده و کاف و فق و گناه را منفور شما قرار داده است این گروه به فضل و نعمت پروردگار هدایت یافتگانند فضلا من والله خداوند بر شما فضل و نعمتی از سوی خود بخشیده و خداوند دانا و حکیم است و اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا هرگاه دو گروهی از مؤمنان با هم به جنگ بپردازند در میان آنها صلح برقرار سازید و اگر یکی از آنها بر دیگری تجاوز کند با تایفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد هرگاه بازگشت در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که بیگمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یقینا مؤمنان برادر یکدیگرند بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید و از خدا بترسید تا مشمول رحمت او شوید لم هم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 و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد به یقین همه شما از این امر کرافیت دارید از خدا بترسید که بیگمان خداوند توبه پذیر و مهربان است یا ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ای مردم ما شما را از یک مرد وطن آفریدیم و نشادها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ولی ترین شما نزد خداوند و تقواترین شما بیکمان خداوند دانا و خبیر است قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما با گفتند ایمان آورده ایم بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده ایم اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید از پاداش اعمال شما چیزی را کم نمی کند و بیگمان خداوند آمرزنده و مهربان است انما المؤمنون الذين آمنوا مؤمنان باقی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با مالها به جانهای خود در راه خدا جهاد کردند همانها راستگویانند قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل بگو آیا خدا را از ایمان خود با خبر می سازید او تمام آنچه را در آسمان و زمین است می داند و خداوند از همه چیز آگاه یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم ایمان آنها بر تو منت میگذارند که اسلام آوردند بگو اسلام خود را بر من منت مگذارید بلکه خداوند بر شما منت میگذارد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده اگر راهگو هستید این الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بیگمان خداوند غیب آسمان ها و زمین را میداند و نسبت به آنچه انجام میدهید بیناست